En el món de les càpsules, la música country avui trobem a Ward Thomas. I should be getting my things. We both know what that means. Can we slow this down? No, I'm not ready now. Every time I go away, your jumper's safe in my case like it always is one thing less to miss. And I know this isn't good timing. Got my car and it's waiting outside, but I don't wanna think about it. Cause right now I'm all yours, so kiss me like you're trying to. Aquesta és la música que ens porten des de l'àlbum Razzle's Minds, un àlbum eh, que es va publicar l'1 de febrer de 2019 a través de Sony Music, WTW Music, i que va arribar al número de les llistes britàniques de música country. Estem parlant d'aquest duo de country pop modern, compost eh, per als eh, germans bessons Catherine i Lizzie Ward Thomas, nascuts el 28 de març de 1994 de Hampfire. I'll call you when I've landed banda, el duo que ens arriba des de Hampshire ens ha portat a eh, la seva música i els anomenen eh, les primeres estrelles de la música country britànica, tot i que això s'hi haurien de discutir segurament amb The Shires. Like amb un gènere, el de la música country més moderna, dominada per els cantants i bandes americans. Ells són dels primers, juntament, com dèiem, de Shires, que ens aporten aquesta música i, a més a més, triomfant aquest country music eh, tan més modern, en senzills com, per exemple, la cançó anomenada No Filter. We're barely a spark, we're both just pretending with something we're not. my hands, my hair, my cheek, so you might listen to me. I've been conditioned to win a piece of the war you started. Blood's Minds és el tercer àlbum del duo. Varen debutar a través de WT Music el 20 eh, de juliol del 2014 amb el seu àlbum From Where We Stand. Arribava al número 1 també de les llistes de country britàniques. El 2 eh, de setembre del 2016 es publicava Car Wheels, el seu segon àlbum ja publicat a través de Sony Music, que arribava al número 1 també a Escòcia, a les llistes de country del Regne Unit i també al número 1 general en qualsevol tipus de música del mateix Regne Unit i, i a més més a més, doncs, sobrepassava l'antic rècord aconseguit per The Shires. Esdevenia el primer àlbum d'un grup, d'una banda, d'un artista de música country britànic, arribar al número 1 en el seu propi país a la llista general. La música que ens acostava a War Thomas, com aquest altre senzill d'aquest mateix àlbum, la cançó Lie Like Me. I painted screen. It started as a way to feel better, but it just never works for me. So here's a Una banda a tenir molt en compte amb properes edicions de premis importants eh, perquè ja han aconseguit algun reconeixement a càrrec de la Country Music Association. Ens barregen la música que tothom reconeix com la música country americana, però ens aporten a les habilitats amb la música, amb el, sobretot amb les lletres, de connectar amb el públic més europeu. Aquesta és la música, doncs, de War Thomas, que avui ha sonat amb aquest segment musical del nostre programa. I ho fem amb Never Never Know, el segon senzill que es va publicar d'aquest Restless Mind. You strung me along your wire You fed me all the pretty lights So you kept your cake and ate it too I ran a little short on patience Or you boxed me and gave me labels But now I'm turning tables You're begging me to be with you If you wanted, I'd been with someone it's or not your number one? Does it keep you from your sleep at night? Do you think about it all the time? If you said I would've jumped to please you, does it clear now that I don't need you? Do you wish you hadn't let me go? Oh well, then I guess we'll never know. You called me and I always answered. If I missed you, I was hard to handle. Had me saving for your double standards. I've broken free. Who's needing who? your number one? Does it keep you from your sleep at night? Do you think about it all